yashov mag'anahi ham islom dinining asuli olda aytilgandan bilsa alloh bizni ikki maqsad bilan bor etgan birinchidan biz uni tanihindor uchun ham kamil ilohiy sifatlarin bilhindar uchun الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما Аллаһ ул ете кат күкте һәм шул тиклем үк ерҙе барлыҡҡа килтерҙе. Һәм Аллаһ үҙенең ғилеме менән бөтә нәмәне сулғай. Һәм Аллаһ бар нәмәгә ҡөҙрәтле икәнен һеҙгә белдереү өсөн улар араһынан бойороҡ төшә. Икенсенән, тик Аллаһҡа ғына буйһоноп ғибәҙәт ҡылһындар өсөн барлык ғибәдәттәрҙе иң гүзәл һүрәттә, уны ҙурлап, бөйөкләп башҡарһындар өсөн. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Мин ендәрҙе һәм кешеләрҙе тик үҙемә генә ғибәдәт ҡылһындар өсөн барлыҡҡа килтерҙем. Ошо айырылғыһыҙ ике маҡсат — Аллаһты таныу һәм уға ғына ғибәдәт итеү — ислам диненең асылы. Аллаһты бер тип танып, уға буйһыныу. Был маҡсат өсөн беҙ һәм беҙҙе уратып алынған барлыҡ бар ҡылынған. Ислам ул буйһыныу мәғәнәһен йөрөткән ғәрәп һүҙе. Аллаһы Тәғәлә кешеләрҙең үҙенә генә буйһыныуҙарын теләй һәм динен ислам тип атай. Үҙенә генә буйһыныу мәғәнәһен ғәрәп телендәге тәүхид һүҙе үҙ эсенә ала. Ягъни бер тип таныу. Тимәк, беҙ бер Аллаһтың ҡушҡандарын үтәп, тыйғандарынан тыйылырға һәм күп Аллалыҡ, мөшриклектән яраҡлашып, баш тартырға тейешбеҙ. Хикмәтле һәм рәхимле Раббыбыҙҙың бөтөн әмерҙәре һәм тыйыуҙары беҙгә ҡарата мәрхәмәт менән тулы. Тилкә аятул китабил хаким, һудәу ва рахмәтән лил мухсинин. Хикмәтле китаптың аяттары ошо. Изгелек эшләгәндәргә ҡулланма һәм рәхмәт йөҙөнән. Аллаһ Раббыбыҙ шәриғәт хөкөмдәрен тормошобоҙҙо ауырлаштырыр өсөн түгел, ә киреһенсә еңеләйтер өсөн ҡуйған. Беҙгә файҙа килтерә торған эштәрҙе башҡарырға ҡушҡан һәм тик зыян килтерә торған алама ғәмәлдәрҙе генә тыйған. Ул беҙҙе бар иткән һәм беҙҙең өсөн нимә файҙалы, нимә зыянлы икәнен яҡшыраҡ белә. Раббыбыҙ беҙгә бойорған иң бөйөк ниғмәт ул үҙенә генә ғибәҙәт итеү. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أي كشلال هذ برضقا كلتغن هذن إلك بلغندرد برضقا كلتغن ربغض غاضي بدات قلغض Бәлки, һеҙ тәҡвәлеләрҙән булырһығыҙ. Һеҙҙең өсөн ерҙе түшәк итеүсегә, күкте көмбәҙ ҡылыусыға һәм күктән һыу төшөрөүсегә, һеҙгә ризыҡ булһын өсөн шул һыу менән емештәр үҫтереүсегә, белә тороп та Аллаһҡа тиңдәш тотмағыҙ. Ул ғына һеҙҙе бар иткәнен белә тороп та, үҙегеҙ уйлап тапҡан илаһтарға табынмағыҙ. Тик Аллаһтың ҡушҡандарын үтәү һәм тыйғандарынан тыйылыу аша ғына кешеләр күңел тыныслығы һәм был донъяла тормош итеүҙән хәҡиҡи ҡыуаныс табалар. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب Иман килтергән кешеләрҙең күңелдәре Аллаһты иҫкә төшөргән ваҡытта тыныслана. Әйе, Аллаһты иҫкә алыу менән күңелдәр тыныслана. Әгәр Аллаһ кушкандың иң бөйеге тәухид икән, тимәк, тыйгандарының иң зуры күп аллалық, ширк. Вағбудуллаһ ва ла тушрику бихи шайа. Аллаһка гыйбадат кылыгыз. Уга бер нәмәне тиңдәш тотмагыз. Ислам дине гарәптәрнең генә дине, яки башкорт һәм татар, яки Кавказ һәм түрік халықтарының дине дип уйлау зор хата.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 Ибраһим быны балаларына васыят итте. Һәм Яҡуб: "Эй улдарым, ысынлап та Аллаһ һеҙгә дин һайланы. Мусулман булмайынса үлмәгеҙ" тине. Яҡубҡа үлем килгәндә һеҙ шаһит булдығыҙмы? Ул үҙенең балаларына: "Минән һуң һеҙ кемгә ғибадәт ҡылырһығыҙ?" тине. Улар: "Беҙ һинең илаһыңа, атайҙарың Ибраһим, Исмәғил һәм Исхаҡтың илаһына, берҙән-бер илаһҡа ғибәҙәт ҡылырбыҙ һәм уға буйһонорбоҙ, тинеләр. Мосолман һүҙе ғәрәп телендәге муслим һүҙенән килеп сыҡҡан һәм бер Аллаһҡа буйһоноу мәғәнәһен йөрөтә. Шулай итеп, бөтә пәйғәмбәрҙәрҙең дине ислам булған. Яғни, бер Аллаһтың әмерҙәренә буйһонғандар. Шулай ҙа, йәшәгән ваҡыттарына ҡарата шәриғәттәрендә айырмалар булған. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا һеҙҙең һәр ҡайһығыҙға шәриғәт һәм юл һайланыҡ. Шуның өсөн яһүдтәрҙең шәриғәте насараларҙыҡынан, беҙҙең мосолмандарҙың шәриғәте уларҙыҡынан айырыла. Тәүхид әмерен ер йөҙөндә урынлаштырыр өсөн Аллаһы Тәғәлә бөйөк Ҡөрьән китабын төшөрә. Шул уҡ маҡсат менән башҡа китаптарҙа төшөрөлгән була. Ләкин пәйғәмбәрҙәр үлгәндән һуң улар үҙҙәре араһындағы намыҫһыҙҙар ҡулы менән үҙгәртеләләр. Һәм ябай халыҡтар хаҡ илаһ менән ялған илаһтар араһында һис айырма күрмәйенсә, барыһына бер юлы ғибәҙәттәр ҡыла башлайҙар. Ә бит яһуд һәм насараларға тик бер Аллаһҡа ғына ғибәҙәт итергә бойоролған ине. Насаралар тураһында Аллаһ әйтә: "Иттахазу ахбарахум ва рухбанахум арбабан мин дуниллаһи вал масиха ибн Марьям" وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا Улар үҙҙәренең белем ияләрен һәм раһиптарын һәм Мәрйәм улы Әл-Мәсихте Аллаһтан башҡа үҙҙәренең Раббылары итеп алдылар. Ә уларға бит берҙән-бер, унан башҡа илаһ булмаған Аллаһҡа ғына ҡоллоҡ ҡылырға бойоролғайны. Ҡарағыҙ, Аллаһы Тәғәлә насараларҙың ғилем ияләренең һүҙҙәренә эйәреүҙе ғибәҙәт итеү тип атай. Сөнки улар галимдары еткергән һүҙҙәрҙе тикшермәгәндәр. Ә тегеләре шунан ҡулланып, Аллаһ китабын үҙҙәренә ярашлы итеп үҙгәрткәндәр. Һәм нәтижәлә үҙҙәре аҙашып бөткәндәр һәм халыҡтарын аҙаштырғандар. Бер Аллаһҡа ғибәҙәт итәһе урынға Ғайса пәйғәмбәргә, әсәһе Мәрйәмгә һәм тәрегә табына башлағандар. Шул уҡ тәүхидте урынлаштырыр өсөн Аллаһы Тәғәлә бөтөн пәйғәмбәрҙәрҙе ебәрә. Нух, İbrahim, Musa, Gaysa hem başka peygamberler aleyhimusselam, hungi peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Onlardan missiyaları kişilerge Allah durahında ifkertu, yalgan ilahtarlı kaldırıp, tik oğa gana gıybadət itirge sakırı bulgan. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَيَجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ Hem biz her ümmetke Resul iberdik. Аллаһҡа ҡоллоҡ ҡылығыҙ һәм тағуттан ситләшегеҙ. Аллаһы Тәғәлә әйтә: "Вама арсална мин ҡаблика мин расулин илля нухи илейхи аннаху ла илаха илля ана фаъбудун." Һәм минән башҡа илаһ юҡ дип вахи ҡылып, беҙ һинән алда ла рәсүлдәр ебәрдек. Миңә ғибәҙәт ҡылығыҙ. Пәйғәмбәрҙәрҙең һәр береһе үҙенең миссияһын бер Аллаһҡа табыныу һәм ялған илаһтарҙан баш тартыуға саҡырыуҙан башлаган. Был дәғүәт менән Нух алейһиссалам үҙенең халҡына өндәшә. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ Һәм беҙ Нухты халҡына ебәрҙек. Һәм ул: "Эй халҡым минең, Аллаһҡа ҡоллоҡ ҡылығыҙ. Унан башҡа һеҙҙең илаһығыҙ юҡ бит. Ҡурҡмаҫһығыҙмы ни?" тип әйтте. Шулай уҡ ул әйткән: ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين الله менән янәш икенсе илаһ яһамагыз. Мин унан һеҙҙең өсөн асыҡ өгөтләүсе, иҫкәртеүсе. Пәйғәмбәрләрҙең атаһы Ибраһим алейһиссалам үҙенең халҡына былай тип әйтә: "Я қауми инни бариун мимма тушрикун, инни вajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal-arda hanifan wa ma ana minal mushrikeen." Эй халҡым, һеҙ уға тиңдәш тотҡанға мин ҡатнашмайым. Мин йөҙөмдө күктәрҙе һәм ерҙе бар итеүсегә хәниф булып йүнәлдерәм, һәм мин күп илаһтарға табыныусыларҙан түгел.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 Мин аталарым Ибраһим, Исхак һәм Яҡубтың диненә эйәрдем. Беҙ Аллаһка һис бер нәмәне тиңдәш ҡылырға тейеш түгелбеҙ. Был безгә һәм кешеләргә Аллаһтың йомартлығынан, әммә кешеләрҙең күптәре шөкөр итмәйҙәр. Эй зиндандаш иптәштәрем, тарҡау Раббылар яҡшыраҡмы, әллә берҙән бер ҡеүәтле Аллаһмы? Һеҙ бит үҙегеҙ һәм ата-бабаларығыҙ ҡушҡан исемдәргә генә ҡоллоҡ ҡылаһығыҙ. Аллаһ улар менән һис бер дәлил ебәрмәне. Хөкөм Аллаһта гына. Ул тик үҙенә генә ҡоллоҡ ҡылырға бойорҙо. Был тоғро дин. Ләкин кешеләрҙең күптәре белмәйҙәр. Ильяс алейһиссалам үҙенең халҡына әйтә: "Ин ҡала лиқаумиһи ала таттaqун, атадъун бa'lan ва тадърун ахсанал халиқин, Аллаһ раббакум ва рабб абаикум ал-awwalin." Бына ул халҡына әйтте: "Тәҡвәле булмаҫһығыҙмы Һеҙ бәғел исемле путҡа ғибадат ҡылып, барлыҡҡа килтереүселәрҙең иң яҡшыһын ташлайһығыҙмы?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 Уларҙың һыйыныр урындары тамуҡ һәм залимдарға ярҙам итеүсе юҡ. Инналлаһ Рабби ва Раббукум фаъбудуһу һәҙә сиратун мустaqim. Һәм ысынлап та Аллаһ минең Раббым һәм һеҙҙең Раббығыҙ уға ҡоллоҡ ҡылығыҙ. Был тура юл. Кешеләрҙе тәүхидкә саҡырыу һәм ширктан тыйыу әмере менән hongy paýgambar Muhammad sallallahu alayhi we sellem kile. Izge Kur'an Kerimde Allah Muhammedke sallallahu alayhi ve sellem öndeşe. İnna enzelna ileykel kitabe bil hakk fa'budillaha muhlisan lehu'd-din. Ela lillahi'd-dinul halis vellezina ittahazu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار Biz һиңә хакыйкать менән китап индердек. Уның алдында динде сафлап, Аллаһка гыйбадат кыл. Эй, Аллаһка ихлас дин. Ә Аллаһтан башка үҙҙәренә ярҙамсы тотҡан кешеләр. Без уларга беҙҙе Аллаһҡа яҡынайтһындар өсөн табынабыҙ тиҙәр. Аллаһ улар бәхәсләшкән нәмә тураһында хөкем итер. Ысынлап та Аллаһ алдаҡсыларҙы, иманһыҙҙарҙы тура юлға күндермәй.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 Ул терелтә һәм үлтерә. Аллаһҡа һәм уның һүҙҙәренә иман килтергән, уҡый яҙа белмәгән Рәсүл пәйғәмбәргә иман килтерегеҙ һәм уның артынан эйәрегеҙ. Моғайын, тура юлдан барырһығыҙ. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني Әйт, миңә уның алдында динде сафлап Аллаһка ғибадат кылырга бойырылды. Һәм миңә тәүге мусулман булырга кушылды. Әгәр Раббымды тыңламаһам, бөйөк көндең газабынан куркам дип әйт. Һәм дә әйт, уның каршыһында динде сафлап Аллаһка куллык кыланым. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين Ерҙә һеҙгә тора торған урын итеүсе һәм күкте бина ҡылыусы Аллаһ. Ул һеҙҙе ҡиәфәтләне, тасуирланы һәм ҡиәфәтегеҙҙе гүзәлләштерҙе һәм яҡшы хәләл нәмәләр менән rızıklandırdı. Bul hüzün Rabbiniz Allah. Huvel hayyu la ilahe illa huve fed'uhu muhlisine lehuddin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ol teri, ondan başka ilah yok. Onun adında dinde ihlaslap oğa dua kılığız. Alemdar Rabbihi Allah'a dan. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين Миңә Раббымдан асыҡ аңлашыла торған аяттар килгәндән һуң, һеҙ Аллаһтан башҡа табынған нәмәләргә миңә ҡоллоҡ ҡылыу тыйылды. Һәм миңә ғаләмдәр Раббыһына буйһонорға ҡушылды тип әйт. Пәйғәмбәребеҙ Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләм ҡиәмәт көнөнә саҡлы һуңғы пәйғәмбәр. Аллаһ уның тураһында әйтә: "Мухаммадур Расулуллаһ, Мухаммад Аллаһтың рәсүле. Ва ма арсалнака илля рахматан лил аламин." Без һине галәмдәргә рәхмәт итеп кенә ебәрдек. Бөек Аллаһ Таала Пәйғәмбәре Мөхәммәдте саллаллаһу алейһи ва сәлләм кешеләр һәм йендәр араһынан иман килтергәндәр өсөн әҙерләнгән сикһеҙ әҗерҙәр тураһында шатлыҡлы хәбәр еткерер өсөн һәм иман килтереүҙән баш тартҡандарҙы мәңгелек һәм аяныс ғазаптар тураһында өгөтләр өсөн ебәргән. Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләм ҡиәмәт көнөнә саҡлы йәшәйәсәк бөтә халыҡтар һәм милләттәрҙе өгөтләүсе. Был турала Аллаһ әйтә: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون Без һине барлык кешеләргә һөйөнсөләүсе һәм иҫкәртеүсе, өгөтләүсе итеп ебәрдек. Ләкин кешеләрҙең күптәре белмәйҙәр. Ягъни кешеләрҙең күптәре был турала белмәйҙәр, яки белә тороп та был ғилемдән йөҙҙәрен боралар. Шулай уҡ Аллаһ әйтә: "Инна арсалнака бил хакки баширан ва надира, ва ин мин умматин илля хала фиха надир." Без һине хаклык менән һөйөнсөләүсе һәм өгөтләүсе итеп ебәрдек. Үзенә иҫкәртеүсе һәм өгөтләүсе ебәрелмәгән бер халык юк. Ер йөҙөндә ниндәй генә халыҡтар йәшәп үтмәгән, барыһына ла Аллаһтың әмерҙәрен еткереүсе пәйғәмбәрҙәр килгәндәр.